الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu tebareke ve taala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika Muhameda alejhi salatu vesselam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, kao što znate, srijeda nakon jacije namaza naš već dugogodišnji termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi Povožnjaka. Kao što znate, u prošlom terminu mi smo govorili o aktuelnom dešavanju, govorili smo o tome kako Islam gleda na ovakve vanredne pojave, kako bi čovjek vjernik trebao da se ponaša u vremenima smutnje, izazova, epidemija i toga slično. Prije toga smo imali termin, stalni termin u kojim smo imali e, komentar hadisa iz knjige Rijadu Salihin, gdje smo govorili, ako se sjećate o propisima tetoviranja, govorili smo o propisima čupanja obrva i govorili smo o određenim stvarima. Rekli smo da ovo posljednje poglavlje do kraja knjige Rijadu Salihin, e, govori o zabranama u islamu. S čim znači, imam Ennevi, Rahmetullah alihi, ovu knjigu je podijelio u tri neka dijela. U prvom dijelu govorio je općenito o nekim velikim islamskim načelima i principima. Nakon toga je govorio o tome kako islam podstići na određene pozitivne stvari i nakon toga zadnji dio knjige govori o zabranjenim stvarima u islamu. Rekli smo generalno pravilo da sve što je zabranjeno u islamu ili šteta toga se vraća na čovjeka ili na njegovu porodcu ili na društvu u kojem živi. U svakom slučaju uzvišenje Allah te barakatala je mudar i sve što je zabranio, zabranio je iz naše koristi. Tako da mi, kada prekršimo ono što je uzvišenje Allah subhanahu ta'ala nama zabranio, šteta toga se ne vraća našem gospodaru, već se vraća samo prvenstveno, prvenstveno nama. Svakako, Činjenje onoga što je naređeno u islamu i ostavljanje onoga što je zabranjeno pokazatelje čovjekovi jačine njegovog imana. S druge strane, e, kršenje onoga što je naređeno i činjenje onoga što je zabranjeno definitivno pokazuje na slabost čovjekovog imana. Čovjek bi trebao da u svom životu ima jedno veliko pravilo, a to je da kada čuje da postoji u islamu zabrana određene stvari, bez nekog velikog filozofiranja zašto, kako, vrijeme, prostor i tako dalje, jednostavno da pokuša da to u praktikom svom životu, kada u pitanju zabrana, da to maksimalno izbjegava. 302. <clears throat> E, pod na 750. stranici, evo kao što vidite, e, mi ovu knjigu privodimo kraju. Doista, doista jedna vrijedna knjiga. Imali smo priliku tokom komentara ove knjige da čujemo mnogo, mnogo interesantnih podataka e, kada su u pitanju hadise Allahog poslanika alaihi salatu wasalam. Kaže imam Ennevi rahmetullahi alihi, rekli smo da on dosta puta e, u poglavljima iznosi svoj stav, iznosi iznosi jasno propisi islama u pogledu određenih pitanja. Pa kaže, za umrlim je zabranjeno naricati, iz žalosti za njim udarati se po obrazima, cijepati odjeću, čupati kosu ili obrijati glavu te prizivati nesreću i propast. Jedno novo poglavlje koje opet definiše jedan dio naših života, to je situacija kada čovjek izgubi voljenu osobu ili kada umri neko iz porodice čovjekovi. <clears throat> Generalno pravilo bi trebalo da bude da insan e, kada se desi da neko umri iz njegove porodice, čovjek bi trebao da se strpi, da očekuje nagradu od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala za to strpljenje, e, za to strpljenje i za musibet koji ga je zadesio. Za vrijeme Božeg poslanika alejhi salatu selam, e, kada se on pojavio u period kada je živio, ljudi su imali e, čudne običaje, a i kako ne bi bili kada su bili u jednoj velikoj izolaciji, daleko od čovečanstva, daleko od civilizacije, daleko od znanja, e, pa su ljudi, imali običaj da nariču, znači pogotovo kada su u pitanju žene, znači imali su jedan žestok i velik obaj, običaj rasprostranjen da su žene, znači čak brijale svoju glavu i žalosti za, za mrtvom osobom, čupale su svoju odjeću, udarale su se po obrazima, sve su to bili neki način kako su one kao iskazivale svoju žalost za umrlom osobom. U islamu vidjet da islam uvijek umjeren. Nije islam otišao lijevo, niti otišao desno. Šta to znači? Otići lijevo je da znači da se odobri da čovjek radi određene stvari koje nemaju nikakve veze sa islamom, a to je udaranje po obrazima, čupanje odjeći, brijanje glavi i tako dalje. A s druge strane, islam uvažava da čovjeku teško pada to što izgubi određenu voljenu osobu, prijatelja, poznanika, komšiju, rođaka i tako dalje. Pa je islam dozvolio da čovjek bude tužan, Dozvolio je islam čovjeku da zaplači, ali islam zabranjuje da čovjek u toj tuzi da počne da nariče, da proklinje i tako dalje. Pa je islam znači i u ovom pitanju kao i mnogim drugim pitanjima zauzeo središnji stav. Ne osporava da čovjek zaplači i da bude tužan, to je e, prirodni nagon u čovjeku, ali mu zabranjuje da se srdi na, na odredbu, da se srdi na određenje, da se srdi, srdi na e, znači, kader i sudbinu. Ako je već neko otišao, šta smo mi u svemu tome mogli? Ništa. Možemo da se pod, pomirimo sa kaderom, sudbina, takva je bila sudbina da je taj insan preselio, možemo da se strpimo i možemo da očekujemo nagradu od uzvišnjog Allaha. Dozvoljeno je da budemo tužni i dozvoljeno je da plaćemo, znači i žalosti za određenom osobom. To je, hajde da kažemo, rezimirano u ovom poglavu. Vidjet ćemo imame nevi, e, zato što je u to vrijeme, vrijeme Božeg poslanika, ali se letu se nam, e, to naricanje je bilo i te kako zastupljeno. Citirao ovdje možda i desetak, 15 hadisa o toj temi. Mi ćemo neke spomenuti detaljno, a neke ćemo samo pročitati kako bi oko Bogda išli e, u nova poglavlja. Pa se kaže u 1657. hadisu, od e, Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala prenosi da Allahu poslanik e, rekao: Umrli u kaburu, umrli u kaburu, kažnjava se sve vrijeme dok se za njim nariči. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Pogledajte koliko je naricanje opasno da čak Allahu poslanik kaže da osoba koja je umrla, kada za njim nariču, on bude zbog toga kažnjavan u kaburu. E, svakako da ovaj hadis može biti pogrešno svačen, pa je veoma bitno čitati komentare šta su islamski učenjaci kazali u pogledu toga. Dobro, ako je čovjek umro i čovjek zakopan, kakve ja imam veze sa ljudima koji za mnom nariču i zašto sam ja kažnjavan zbog njih? Jer u islamu čovjek neće biti kažnjavan za tuđe grijehe. U islamu jedno veliko pravilo wala teziru wa aziratun uz, vizra uhra. Čovjek neće odgovarati za tuđe grijehe. Čovjek može odgovarati zašto nekoga nije pozvao, zašto ga nije upozorio. To su, to su moje greške, ali da ja odgovaram za nečiji grijeh, nikako. Osim u slučaju da sam ja bio razlogom nastanka tog grijeha. Pa kada čovjek poziva u hajru islamu, svi oni koji rade taj hajr nakon njega, njegovim razlogom, on će imati nagradu kao i oni. Isto je i sa grijehom. Kada čovjek bude razlogom da neko čini grijeh, ljudima pokaže kako se taj grijeh čini, poziva ljude u to, on će imati grijeh kao i oni koji su činili taj grijeh. U ovom slučaju došlo je u dostojnom hadisu da se mejit kažnjava kada se za njim nariči. Pa kažu islamski učenjaci, imamo nekoliko eh, različitih e, imamo nekoliko različitih komentara ovog hadisa po jednom hadiji komentaru misli se na osobu koja je znala da će njegove znači e, osobe, rođaci, prijatelji za njim naricati, a nije im to zabranio. Znači to je prva verzija, čovjek je umro, ali je znao za, u toku života da oni nariču inače i nije im to zabranio. Ili osoba koja je ostavila u oporuku iza sebe kada umri da neko za njega nariči i tako dalje. U svakom slučaju, insan, ako nije znao da će za njim naricati i nije bio nikakav uzročnik da neko za njim nariči, ako Bog da, nema ništa sa tim i na njega se ne odnosi i na njega se ne odnosi ovaj hadis. <clears throat> Nakon toga, kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam u hadisu 1658 od Ibnu Mes'uda, radi Allah, to je on sprenosi da Allah poslanik rekao, nije od nas onaj ko se iz žalosti za umrlim udara po obrazima, cijepa odjeću i izgovara pagansku ili paganske jadikovke. Tri stvari, znači hadis bilo imam Buharija i muslima, Allah poslanik, pogledajte koliko je to tada bilo rasprostranjeno, trebalo je, u srca ljudi usaditi jedno novo uvjerenje. Ljudi su znači oplakivali mrtve do te mjere da su žene brijale glavu, da su se šamarale, da su čupale odjeću i da su prizivale nešto što su naučile prizivati u džahilijetu. Prije poslanika ali se letu se nam pa kaže Allah poslanik da bi izliječio, da bi izliječio tu tako jednu pojavu koja se krši sa eh, prihvatanjem Allahove odredbe i kadera, Kaže Allah poslanik, lej se minna, nama ne pripada takva osoba. Meni, kao poslaniku, ali se letu selam, i oni koji mene slijede, koji ne nariču za umrlima, on nama ne pripada. Pogledajte kakvo jedno teško zastrašivanje. Zato taj period Mekije i jeste Allahu poslanik ali se letu selam koristio e, život u Mekki i vrijeme prije hidžri da u srca ljudi usadi iman, vjerovanje u Allaha, vjerovanje u sudnji dan, vjerovanje u kader, privatanje kadera. Kada je otišao Allah poslanik u Medinu, tada su počeli dolaziti propisi, naredbe, zabrane, dok u Meki, period Meki, bio je liječenje ljudskih srca. I to je, nažalost, nešto što je danas potrebno nama, iako konkretno kada govorimo o naricanju, kod nas, hvala uzvišenom Allah subhanahu wa ta'ala, nije nešto plaho e, rasprostranjeno da osobe nariču za umrlim, ali svakako vjernik treba da zna ove hadise, kako ne daj Bože ne bi došao period kada bi se ove stvari širile u muslimanskim masama. Pa kaže Allah poslanik ali se letu se nam, nije od nas, nama ne pripada onaj ko se iz žalosti za umrlim udara po obrazima, cijepa odjeću i izgovara paganske jadikovke. Znači tri stvari Allah poslanik ali se letu se nam spomenuo je, ali E, svaka druga stvar potpada pod isti propis da čovjek radi nešto u e, vremenu srđbe, u vremenu znači žalosti, osim onoga što smo spomenuli, a rekli smo čovjek vjernik bi trebao da se strpi, da očekuje nagradu, dozvoljeno je da bude tužan i dozvoljeno mu je da plači. Bilo koji drugi, znači, hajde da kažemo postupci, bilo koji drugi postupci mogu biti, mogu biti sporni. <clears throat> Isto tako, e, sličan hadis 1659. Ebu Burda pripovijeda, Ebu Musa el Ešari se razbolio i dok mu je glava bila u krilu jedne ženi iz njegove porodice, počeo je na trenuta gubiti svijest. Žena je tada počela cviliti i plakati, a on joj ništa nije mogao kazati. Čim je došao sebi, on reče, ja se odričem onoga čega se odrekao Allaho poslanik, ali i salatu selam. U istinu se Allaho poslanik odrekao žene koja nariče i one koja brije glavu i one koja cijepa svoju odjeću iz žalosti za umrlim. Znači vidimo ovdje čak, e, kažu islamski učenjaci, da je u datom momentu i naricanje koji se desi dok je čovjek u tim nekim smrtnim mukama, pa čovjek znači izgubi svijest, U tom momentu ako neko za njim nariče, znači i to je zabranjeno, iako još on nije preselio i vidjet ćemo poslije da, da je čak došlo da meleki u tom momentu tog čovjeka koji prolazi kroz tu jednu veliku agoniju i smrtne muke, pitaju ga je li tačno za ono što o tebi govori, jer su oni prija kada bi jadikovali, spominjali čovjeka, on je bio naš oslanac, on nam je tako, on nam je tako, pa ga meleci znači kritikuju u tom teškom momentu kada čovjek gubi svijest, kada se rastaje sa dunjalkom, meleki ga ispituju i pitaju je li tačno, je li istina ovo što oni o tebi govori, pa kaže Ebu Musa i Lešari, znači on je ležao jednoj e, ženi iz njegove poroci u krilu, pa je gubio svijest, znači došle su mu smrtne muke, u jednom momentu mislili su da je umro, pa su počeli za njim naricati, A onda se on probudio pa kaže ja se odričem od onih od kojih se odrekao Boži poslanik pa je kazao Allahu poslanik se odrekao ženi koja nariče i ona koja brije glavu i ona koja cijepa svoju odjeću iz žalosti za umrlim. Rekli smo da su to bili njihovi običaji da su cijepali odjeću, da su se udarali po obrazima i da su brijali kosu kao e, vid ispoljavanja žalosti za umrlim. <clears throat> Kaže Allahu poslanik ali se letu selam u 1660. hadisu od Mugiri ibn Shurbe prenosi se da je čuo Allahu poslanik ali se letu selam kako je rekao, onaj za kim se bude naricalo na sudnjem danu, biće će kažnjen isto onoliko dugo koliko je trajalo naricanje za njim. E, pojasnili smo ovaj propis, rekli smo da insan, znači, ako nije znao da će se za njim naricati, ili ako nije oporučio naricanje, ako ljudi za njim nariču, znači, uz Allahu pomoć ne potpada pod ovakve hadise i prijetnje, već ako je čovjek oporučio, ili ako je znao da će oni za njim naricati, a nije to spriječio, onda i on snosi dio odgovornosti u svemu tomi. <clears throat> Kaže Allahu poslanik ali se letu, odnosno 1661. hadis u Muatija poznata sahabika, radi Allahu na kaže, kada smo Allahom poslaniku davale prisegu, prisegnule smo i na to da nećemo naricati. Pogledajte koliko je u to vrijeme naricanje bilo e, rasprostranjeno kada su žene dolazile i davale su prisegu Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam na pokornost, e, nasljeđenja Allahog poslanika ali se letu se nam između ostalih stvari koje uvjeto Allahog poslanik jeste da mu daju obećanje da one kao muslimanke neće naricati kada neko od njihovih e, muškaraca iz porodice umri. Koliko je to bila rasprostranja stvar, s druge strane, koliko je to mi Allah poslanik pridavao pažnje, do te mjere da kada bi znači žene dolazle da daju prisegu, poslanik bi im stavio uvjet u redu, privatam vašu prisegu, ali pod uvjetom da nećete naricati kada neko od vaših, znači iz vaših porodice neko preseli. Rekli smo da je glavni razlog zašto je zabranjeno naricanju islamu jeste da je to jedan vid protivljenja kaderu, protivljenja sudbini onome što, znači na, na što mi nismo nikako mogli, nikako mogli uticati. <clears throat> Nakon toga 1662. hadis, opet sve hadisi su slični, od Nu'mana ibn Bešira se prenosi da je kazao Abdullah ibn Rawaha, radi Allah, odnesvijestio se. A njegova sestra briznu u plać i poče govoriti, o planino moja, znači u prenesenom značenju ti si neko ko je brinuo o nama, na tebe smo se oslanjali i tako dalje. O ovaj, o onaj, nabrajajući njegove nabrajući njegove vrline, a to je bio paganski obaće, o, o, običaj. Kada se osvijestio i vratio, znači svijesti, on joj reče, ništa nisi rekla, a da me nisu upitali meleki, jesi li ti stvarno takav? Hadi izbilježi imam Buharija. Znači kada su e, Abdullah ibn Ravaha je pao u nesvijest, oni su mislili da je umro, pa su počeli žene već za njim naricati, pa kaže kada je, se do, e, kada je znači, došao u sebi, došao u svijesti, onda im kaže šta god ste vi o meni spomenuli, oni su me odmah pitali je li istina ovo. Znači u tim takvim teškim momentima čovjeku su dolazili meleki i ispitivali ga je li tačno to što se o njemu tvrdi. <clears throat> Hiljadu 633. hadis od Ibnu Omara radijallahu ta'ala pripovijeda kada se Sad ibn Ubade radijallahu ta'ala razbolio, u posjetu mu je došao Allahu poslanik ali se letu selam, a sa njim su došli Abdurrahman ibn Auf, Sad ibn Abi Waqas i Abdullah ibn Mas'ud. Kada je Allahu poslanik ušao kod njega, zato ga je onesvještenog, pa upita, već je umro, Nije Allahu poslanči odgovoriši. Tada je on zaplakao. Pa kada prisutni vidiše kako Allahu poslanik ali se letu selam plači i oni zaplakaši, a on im reče, Poslušajte, u istinu Allah ne kažnjava zbog suznog oka, niti zbog tužnog srca, ali kažnjava ali kažnjava ili mizlom su kazuje zbog ovoga, pa je pokazao na svoj jezik. Ovaj hadis, znači Allah poslanik ali se letu veselam, došao je da obiđe e, svog e, poznatog ashaba, Sad ibn Ubadu radijallahu ta'ala anhu, bio jedan e, veliki, veliki ashab, pa je došao da ga obiđe, on je već bio pao u nesvijest, pa znači Allah poslani kada je vidio te momente, znači jednostavno agonije i e, izlaska duše iz čovjekovog tijela, a imao je izuzetno veliku ljubav prema Sad ibn Ubadi, imao je e, blizak odnos prema njemu, Allah poslani gledajući taj prizor počeo je da plaći. Pa kada su ljudi vidjeli, oni su počeli da plaću, pa je Allah poslani onda pojasnio propisi, kaže, kaže, neće nas Allah kazniti za ono što znači što vidite od plakanja ili zbog tuge u našom, našim srcu, ali će nas kazniti ili nam se spilovati zbog onoga znači što govori naš jezik. I u mnogim drugim hadisima stoji da Allah poslanik ali se letu selam u tim nekim teškim momentima kada mu je preselio sin, kada mu je preselio unuk i tako dalje, da Allah poslanik ali se letu selam znao plakati pa kada bi ga upitali kazao bi to je milost koju je Allah u, ugradio i dao u ljudsko srce. Pa nije sporno islamu da čovjek zaplači i da bude tužan zbog onoga što je vidio i onoga što je se desilo, ali je zabranjeno, ali je zabranjeno naricanje. Kaže se u redosvenom hadisu 1664. Ebu Malik Malike Lešari prenosi da Allah poslanik rekao, ako se narikača ne pokaje prije smrti na sudnjem danu, bit će proživljan i na sebi će imati košulju od katrana i bluzu od šuge. Znači, Allah poslanik, ali se letu selam pojašnjava opet jedan veliki univerzalni islamski propis, a to je, kaže, ako se žena narikaće, žena koja je nariče, ne pokaje prije smrti, na sudnjem danu će biti kažnjena tako da će imati košulju od katrena. Svi znamo kako katren gori i kaže Allahu poslanik ali se letu selam imaće bluzu na sebi od šuge. Znači jedan način, čudan način kažnjavanja, zbog toga što je žena protivila se Allahovoj odredbi kaderu sudbini, pa je naricala za umrli, ali vidimo, hvala uzvišnjom Allahu subhanahu wa ta'ala, savršenstvo i potpunost i univerzalnost stvari Islama, kaže Allahov poslanik, ako se ne pokaje, što znači, ako se pokaje i ostavi taj grijeh i čvrsto odluči se više neće vraćati tom grijehu, uz Allahu pomoć ona neće biti kažnjena za ono što je činila ovo je opet jedna situacija kada moramo pojasniti našem gledateljstvu ono pogrešno uvjeđenje u našem narodu, a to je e, dosta puta nam se dešava e, pogotovo na društvenim mrežama, pogotovo ljudi neobrazovani, nekulturni, kada za osobu koja 20 godina klanja, kaže to su novi muslimani, to su posljeratni muslimani, 92. muslimani i tako dalje. Znači čovjek od 92. godine, 28 godina klanja, ne, ne, kaj znamo mi njega kakav je on prija bio. 28 godina čovjek se popravio, vratio, išao na hađ, obavlja namaz, nikoga ne vara, ne krade, nije problematičan, ne, ne, kaže, znamo mi njega kakav je on nekada prija bio. To je jedno poprilično e, brđansko razmišljanje gdje se ljudima zatvaraju vrata povratka Allahu te Tebarake Vata'ala. Nije ovo poigravanje sa vjerom, ali e, argumenti vjeri i te kako pozivaju da čovjek ako je radio određen grih, Ovo nije pozivanje grijehu, ali ako već imamo činjenično stanje da velik broj ljudi radi grijehe, šta ćemo? Hoćemo li im zatvoriti vrata pred njima ili ćemo im reći ostavite taj grijeh, vratite se Allahu subhanahu wa ta'ala, pokajte se Allahu, a Allah Đelšanu je milostiv, Allah Đelšanu će se smilovati, Allah Đelšanu će oprostiti grijehe, pa na kraju krajeva i loša dijela zamijeniti u dobra, kao što je došlo u jasnom kuranskom ajetu. Pa ljudima treba otvarati vrata, E, optimizma, vrata e, znači e, pokajanja, bez obzira čovjek 10, 20, 30 godina nije bio kako treba, ostavljao namaz, nije davao zekijat, nije išao na hađ, čini određene grijehe, je li bolje da se vrati, je li bolje da se popravi, je li bolje da ostavi taj grijeh? Apsolutno bolji. Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv. Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže doista se uzvišeni Allah raduje. Allahu ekber. Pa zar ne želimo da mi svojim nekim postupkom učinimo naše gospodara da se raduje? Allahu ekber. Allahu ekber. Mi na Dunjaluku imamo mogućnost da učinimo da se naš gospodar raduje. Raduje se naš gospodar našim povratku. Raduje se da ostavimo grijehe koje smo činili. Raduje se da se vratimo sume gospodaru, da ostavimo grijehe, da se pripremimo za sudnji dan i da budemo korisni članovi društva u kojem živimo. Kada insan ostavi grijehe, kada počne živjeti po smjernicama uzvišnog Allaha, te bar apsolutno, to je jedna druga osoba, To je jedna druga osoba. Pogledajte neke e, daje, profesore u Americi, u Britaniji. Ljudi su bili nemuslimani, bili su čak znači svećenici, popovi. Vrate se vjeri, radi na polju daveta i misionarstva i stotine i hiljade ljudi njihovim sebebom primi islam. Šta smo trebali tom čovjeku reći? Ne, ne, ne, ne možeš se ti vratiti u islam, ti si rođen e, kao nemusliman. To je i te kako neispravno razmišljanje. Pa treba ljudima otvarati vrata, bujrum, vratite se, ostavite nemoral, ostavite grijehe, vratite se Allahu, budite korisni članovi društva u kojem živite. <clears throat> Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam u posljednjem hadisu, 1667. hadisu od Ebu Hureyre, prenosi se Allah poslanik alaih salatu wasalam rekao, dvije loše navike nalaze se pri ljudima i obje su svojstvo nevjernicima, svojstvo nevjernicima, a to su omalovažavanje drugih zbog njihovog porijekla i naricanje za umrlim. Hadis bilježi imam muslim. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam u ovom hadisu, dvije stvari, one su prisutne i u mome ummetu, narodu koji mene slijedi, a te stvari u osnovi, one su osobenost, osobenost ljudi koji ne vjeruju u Allaha. Čak Allahu poslanik ovdje kaže na arapskom ifnani finnasi huma bihim kufr. Allahu poslanik te dvije stvari naziva kufr. Iako je ispravno razumijevanje hadisa, čitajući ovaj hadis, može insanite kako neispravno razumjeti ovaj hadis, pa nekog muslimana proglasiti nevjernikom samo što nije ispravno razumio hadis. Pa kaže Allah poslanik, dvije stvari prisutne su u mome ummetu, a te stvari su osobenost nevjernika. Ne mora znači da koji insan ima ne tu stvar pri da je on nevjernik, ali on na taj način oponaša i radi ono što je svojstveno nevjernicima, pa kaže da ljudi jedni drugi omalovažavaju zbog porijekla. I nažalost i danas dan i među muslimanima kojeg si ti porijekla, kako ti je prijezime, kakva ti je diploma i tako ljepota, škola i tako dalje. Pa ljudi jedni drugi vrednuju po prijezimenu. Moj dedo bio na hađu, moja nana klanjala, ok, nana klanjala, a ti? Pa dobro, nana je klanjala. Moj dedo bio na hađu, a ti klanjaš li? Ne klanjam. Insanu, bez obzira, kakvo mu prezime bilo, kakvo mu porijeklo bilo, kada bi njegovo porijeklo dosezalo do Muhammeda alaihi salatu wasalam, najčastnija loza na planeti, to mu ništa ne koristi ako insan nema dobra djela koja čini. <clears throat> Je sve u redu? Nemoj me strašiti. <clears throat> Znači, insan treba da se pazi u ovakvih stvari vrednovanje ljudi po njihovom porijeklu. Pogledajte, Allahu poslanik ali se letu selam imao je određeni rođake, neke njegove amidže nisu primile, primili islam, to što su bili porijekla Muhameda alihi salatu ve selam to što su bili njegovi rođaci, apsolutno im ništa neće koristiti na sudnjem danu. Pa vrednovati ljude samo po porijeklu apsolutno je svojstvo ljudi, nevjernika i džahilijeta iz vremena Božih poslanika alaih salatu wasalam. Inne ekramekum inda Allahi etkakum. Doista, kod Allaha subhanahu wa ta'ala najbolji su oni koji ga se najviše najviše boje. Tako da insan treba da zna, treba da zna. Ovo je čak jedna stvar eh, koja krasi islam. Čovjek može biti iz Afrike, iz Amerike, iz Australije, njegovo porijeklo apsolutno nepoznato. Može čovjek biti da je nađen na ulici, ne zna mu se porijeklo. Može biti dijete, ne daj Bože, iz nemorala, ne zna mu se prezime ali može da bude najveći alim, najbolji hafiz, može da bude najbolji doktor. Znači, ništa ga to ne sprečava. E, 303. poglavlje, kaže imam Nevi Rahmetullahi Alehi, zabrana odlaska kod vraćara, astrologa, gatara i svih oni koji poriču sudbinu iz crtanja na pjesku, iz piljaka, kamenčića, zrna ječma i tome slično. Jedna mnogo, mnogo aktuelnija tema, e, znači ova tema koja je bila prijethodna, E, govor o naricanju kod nas nije nešto mnogo aktuelan, ali je lijepo da čovjek zna osnovne propise vezane za e, to kako čovjek da se ponaša ako neko preseli. Rekli smo čovjek treba da se strpi, da očekuje nagrodu od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. E, nije sporno u tome ništa da čovjek plaće i da bude tužan, a sve ostalo znači kao vid naricanja, pla, znači e, udaranja po obrazima, čupanja kose, brijanja kose, čupanje odjeće i nečega sličnog tome, to su stvari zabranje, jer one u jednu ruku se kosi e, sa prihvatanjem određene stvari kao kader i sudbina, jer smo rekli da je sastavni dio vjerovanja u Allah subhanahu vjerovanje u kader, u sudbinu, sve što se dešava od dobra ili zla, dešava se uz Allah subhanahu dozvolu i odobrinje. Ovo je jedno novo poglavlje, e, poglavlje koji nam je mnogo, mnogo bitno jer živimo u vremenu, e, vremenu horoskopa, vremenu kada imamo na TV, e, znači e, u TV kućama imamo emisije kada ljudi dolaze i ljudi se javljaju direktno u studio i ljudi im, e, hajde da kažemo, proriču sudbinu, tu se ubijaju velike pare, da ne govorimo o bacanju graha, o, o filđanima, e, razno raznim kašikama i ostalim budaleštinama, e, kako sve ljudi kobajagi otkrivaju ljudima, otkrivaju ljudima budućnost i njihovu sudbinu. Pa kaže imam Ennevi Rahmetullahi Alihi 303. poglavlje zabrana odlaska kod vračara. Znači u islamu je zabranjeno otići kod vračara. Kod astrologa, Ovdje se ne misli kod astrologa, poslije ćemo govoriti da postoje dvije vrste, znači astrologije, da ljudi proučavaju nebeska tijela kao nebeska tijela nevezano ništa za čovjekovu sudbinu. Jednostavno proračuvanjava se zvijezde, mjesec, kosmos, jednostavno dešavanje u kosmosu bez ikakvog vezivanja za sudbinu ljudi, to nije spodno. Ali, zabrajno kaže otići kod vračara, kod astrologa, u ovom kontekstu, znači, E, nešto slično današnjim današnjim e, horoskopima kada se na osnovu na osnovu kao zvijezda, mjeseca, položaja zemlje govori šta čovjeka čeka u budućnosti. Pa je to strogo zabranjeno. Zabranjeno kaže strogo otići gatarima i sada nakon što je nabrao vraćare, astrologe, e, gatare i svima onima koji proriču sudbinu. To je opći propis svima onima koji proriču sudbinu, pa je imam ne naveo nekoliko primjera koji su bili u to vrijeme rasprostranji, ali je nama propis bitan. Zabranjeno je otići kod bilo koje osobe koja će ti govoriti nešto o tvojoj budućnosti. Pa kaže on ovdje, e, eh, e, eh, koji određuju sudbinu crtanjem crta po pjesku ili bacanjem nekih piljaka ili kamenčića, zrna ječma i tome slično. Imamo mi današnjih metoda, znači i bacanje graha, imamo filđan i bacanje kašika i čitanje iz dlana i sto nekih šetanskih metoda koje šetan ljudima došapnu. Pa znači pogled islama je sljedeći. Zapamtite večeras ovu stvar, Allah najbolje zna, veoma je rijetko čuti ovakve stvari osim na ovakvim naučnim dersovima. Prvo pravilo, broj 1, niko ne zna budućnost osim uzvišeni Allah. Najveće pravilo, La ya'lamu al illa Allah. Ne zna budućnost, narednu sekundu ne zna niko osim uzvišeni Allah. I svako onaj ko vam tvrdi da zna šta će biti u budućnosti, odma 1 plus 1 laži lažac, petlja, ništa više. Bio to horoskop, bila ta neka emisija, bio grah, bile kašike, bio čitanje iz dlana, laž, apsolutna laž. Ne zna gajb i budućnost niko osim Allah. Allah Žešanu kada govori o poslaniku, kaže, reci kada bi ja kao poslanik znao gajb, Ne bi me, kaže, zadesio, ne bi me, ne bi me zadesio nikakav musibet. Kada bi znao Muhammed Ali Selam Gajb, ne bi radio nešto što će mi se desiti loše u životu. Ali koliko se e, teški i loši stvari desilo Muhammedu Ali Selatu Selam u njegovom životu. Pa Muhammed Ali Selam, kao najbolji rob koji je kročio planetom, kao najbolji poslanik, insan koji je razgovarao sa svojim gospodarom iznad sedmog neba, osoba koja je vidjela džennet i džehennem svojim očima, on nije znao gajb. Ovo zapamtite, a vidjet ćemo koliko je opasno islamu otići nekome i povjerovati. Kaže Allah poslanik ali se letu selam, ko odije kod nekoga ko proriče budućnost, pa mu povjeruje, ta je zanijekao poslanicu Muhammed alihi salatu wasalam. Opasna stvar, zanegirao poslanicu. A kaže, ako ode, upita i ne povjeruje, samo upitu, 40 dana mu se ne prima namaz. Opasna stvar. Čovjek kaže, idem sad pročitati horoskop, neću vjerovat u to. 40 dana, mjesec i 10. 40 dana moraš klanjat, namaz se ne prima. A moraš ga klanjat. Ako ga ostaviš, griješan si. A kad klanjaš, nimaš za njega sevap. Zašto? Jer si pročitao horoskop. Dao si da ti neko baci grah da ti neko pročita e, sudbinu i šoljice i tako dalje. Pa je mnogo, mnogo opasna tema da ne govorimo kolike prevare su zasnovane danas na planeti na osnovu ti nekih proračuna i na osnovu ti proročanstava da ljudi putem televizijske emisija, putem časopisa, putem gatanja, znači individualnog uzimaju od ljudi velike, velike svote novca. Pa je znači veliko pravilo islamu budućnost. Gajb ne zna niko osim Allah. Pod jedan. Pod dva, strogo je zabranjeno otići kod bilo kakve osobi na bilo kakav način da proriče sudbinu i budućnost. Pod broj tri, osoba koja odi i upita nekog ko proriče i povjeruje mu, zanijekao je poslanicu i ono čime je došao Muhammed Aleyhisselam. Onaj ko ode i pita i ne povjeruje, 40 dana mora klanjati, namaz mu se ne prima. Veoma, veoma opasna, veoma opasna tema. 1668. 1668. hadis od Aiše radijallahu ta'ala se prenosi da je pripovjedala. Neki su ljudi Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam upitali su ga o vraćarima, a on reče ne osvrćite se na njih. Ali Allahov poslaniče, oni nam ponekada nešto govori pa se ispostavi da je to baš istina. To je istinta riječ koju džin brzo uhvati, a potom je došapni na uho svoga prijatelja pa je pomiješa sa stotinu laži. Hadis bilježi imam Buharija i muslim. U vezi koju bilježi imam Buharija navida je iša čula Allahov poslanika kako je rekao. Meleki u istinu silaze na vidljiv dio neba, a to su oblaci pa spomenu nešto od onoga što je već određeno na nebu, a setan kradom prisluškuje, pa to čuje i otkrije vraćarima, dodajući još stotinu laži. Pogledajte kako je islam savršen. Pogledajte kako je islam lijep, kako je potpun. Sigurno će neko od vas doći kazati, šeh, kao što su rekli poslaniku, ali ima ljudi, rekli su nešto i zaista se tako desilo. Da, apsolutno, ali imamo jasan odgovor kako se to desilo. Znači ljudi, vraćari, sarađuju sa šeitanom. Mi muslimani vjerujemo da postoji paralelan svijet ljudskom svijetu, džinsko-šeitanski svijet kojeg mi ne vidimo, a oni nas vidi. Pa kaže, meleki se prikradu, pa slušaju razgovor meleka, šta je to naređeno, šta je znači propisano, šta će se desiti od onoga što je njima uzvišeni Allah otkrio. Pa kaže, čuje on to i onda kaže, kaže to svom vraćaru, ali uz to još doda stotinu laži. Pa se desi da u stotinu stvari koji lupi, taj neki koji e, gata, koji proriče sudbinu, da nešto i potrefi. Pa evo kako se dešava da potrefi uz pomoć saradnje džina i šetana koji su to čuli od meleka kada su meleki razgovarali. Pa je ovo apsolutno odgovor kako i na koji način nekada ljudi koji proriču sudbinu mogu potrefiti nešto, ali stotinu puta ofulaju, pa jednom nešto potrefi. <clears throat> U hadisu 1669. od Safije bint Ebu Ubejd radijallahu ta'ala prenosi se od jedne od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem supruga da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko posjeti Gatara i upita ga nešto pa mu to povjeruje. Namaz mu neće biti primljen 40 dana, hadis bilježi imam muslim. Ovdje ova verzija, danas sam se vraćao izvornim knjigama, vidimo da je došlo kod dođe kod vraćara, pa ga upita i povjeruje. Ova riječ povjeruje, znači nema u muslimovoj zbirci hadisa. Znači, pa imamo dva hadisa koji govori o čovjekovom odnosu prema vraćarima. Ima čovjek koji je došao i upita, i ne povjeruje. Taj insan, njegov nama se ne prima 40 dana kao što je došlo u ovom hadisu, kaže ko posjeti gatara i upita ga nešto, pa mu e, to i povjeruje, namaz mu neće biti primljen 40 dana. Hadis bilježi ima muslim. Znači ovdje ova riječ povjeruje ne postoji u muslimovoj zbirci hadisa. Čovjek se može vratiti na muslimovu zbirku hadisa, ne postoji ova riječ povjeruje. Znači hadis glasi ko posjeti gatara i upita ga nešto, namaz će mu biti, namaz mu neće biti prije 40 dana. Samo da dođi, da čovjek pita nešto gatara i vračara, ovaj mu rekne, on mu ne povjeruje. 40 dana mora klanjati, a namaz mu se ne prima. Ima drugi hadis kojeg imam nevevi, interesantno, nije spomenuo, a trebao ga je spomenuti da bi pojasnio to pitanje, onaj ko dođe kod vračara, upita ga i povjeruje mu ono što je rekao, ta je zanegirao ono čim je došao Muhammed alihi salatu wasalam, zanegirao je njegovu poslanicu, zanegirao je da niko gajb ne zna osim uzvišenja Allah svojena ta'ala, čak Muhammed alihi salatu wasalam, čak Džibril alihi salatu wasalam kao najbolji melek, Muhammed alihi salatu wasalam kao najbolji insan, nisu znali gajb osim ono što im uzvišeni Allah objavi, otkrije od stvari koji će se dešavati, jer Muhammed a.s. govorio je o određenim stvarima koji će se dešavati u budućnosti kao predznaci mali i veliki predznaci sudnjeg dana, ali to su samo stvari koje mu je Allah objavio. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَ Subhanallah il-azim, e, koliko je islam savršen i koliko je lijep, koliko je potpun. Zamislite čovjeka koji ode kod neke E, kod nekog vračara, kod nekog gatara, pročita horoskop, očekuje vas iskušenje, očekuje vas težak period i ti živiš pod tim grčem, očekuješ kada će se nešto loše desiti. Zato insan treba da zna kader, budućnost, ne zna niko osim uzvišeni Allah. Najbolji odgovor bi bio tima koji tvrdi da znaju gajb kad počne gata da mu čovjek udari šamar pa da mu onda kaže... Da si ti znao gajb, ne bi ti dobio ovu šamarčinu, ti ne bi bio na ovom mjestu. Ali znači, pošto nisi znao gajb, dobio si šamarčinu. Ali sad da to tako će neko urati ili neće, to je njegova, to je njegova stvar. Ali generalno pravilo ne zna gajb niko osim uzvišeni Allah te bareke ve taala. Ni Muhammed alejhi salatu ve selam kao najbolji poslanik nije znao gajb, ni Džibril alejhi salatu ve selam kao najbolji melek nije znao kada će biti, ne zna gajb. Allahu poslanik kada ga je pitao Džibril alejhi salatu ve selam u ljudskom obliku, obliku eh, ahbirni ani sa'a obavijesti me kada će biti sudnji dan kaže mel mes'ulu anha bi a'lame min sa'il onaj koji koji pitaš ne zna ništa bolje od onoga koji pita ni Džibril ne zna niti Muhammed alejhi salatu ve selam <clears throat> pa znači eh, ovdje treba paziti na hadis, znači 1669. ovaj dodatak, znači ko posjeti Gatara i upita ga nešto, pa mu to i povjeruje. Namaz mu neće biti prije 40 dana, ove riječi pa mu to i povjeruje, ne postoje kod imama muslima u njegovom hadisu, već je to e, greška, greška koja se potkrala imamu en neveriju rahmetullahi alihi. Pa smo rekli, E, da čovjek može u pogledu e, odlaska prema gatarima biti u jednoj od dvije opcije da ih upita i da im ne vjeruje kazna za tako je 40 dana mu se ne prima namaz i može biti da ga upita i povjeruje takav je zanedegirao poslanicu Muhammeda alihi salatu wasalam <clears throat> nakon toga nakon toga e, u hadisu 1671. od Ibnu Abbasa prenosi da je Allah poslanik alaihi salatu sallam rekao ko usvoji znanje o astrologiji, taj se podučio vrsti sihra, pa što je upućeni u astrologiju, to je njegov udio u sihru veći. Ovaj hadis je, inša Allah, dostojan. Rekli smo da astrologija kao nauka se dijeli u dvije kategorije. Klasično izučavanje nauke, Znači, o zvijezdama, o mjesecu, o kosmosu i sve što se vezuje za to, izučavanje sa naučne strani ne vezujući to za bilo kakvu čovjekovu budućnost ili bilo kakvu njegovu sudbinu. Proračun, kada će sunce izići, kada će zaći, koliko je velik e, kosmos, koliko su velike galaksije, brzina krijetanja svjetlosti i sve te neke stvari, šta obrađuje ta nauka, to nas ne interesuje, ali znači islam se ne protivi izučavanju te nauke, čak muslimani, znači od samog početka islama, možda su oni utemeljitelji tih nauka, znači, ali ono što je sporno jeste sporno izučavanje tih zvijezda, kretanja zvijezda nebeskih tijela i pokušaj povezivanja toga sa čovjekom sudbinom i ostalim stvarima vezani za gajb i za budućnost, znači opše, znači ops, apsolutno zabranjena stvar u islamu. <clears throat> Kaže se u hadisu 1672. Eh, od Muavi ibn Hakema, radijallahu ta'ala, on pripovjeda. Rekao sam Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam, Allahu poslaniće, nedavno sam napustio paganstvo i prihvatio islam koji nam je, kojim nas je Allah počastio. U istinu, među nama ima i oni koji su još uvijek, ima i koji odlaze vraćarima. Poslanik Ali se letuje se nam reče, ti im nemoj odlaziti. Ja opet rekao, međutim ima i oni koji su sujevjerni. Allah poslanik reče, to je osjećaj koji ovlada njihovim prsima, ali neka ih on nikako ne odvrati od onoga što su namiravali učiniti. Ja opet rekao, međutim, Među nama ima i oni koji, koji u pjesku iscrtavaju linije i tako nastoje proniknuti u sudbinu. A on reče, jedan od vjerovjesnika iscrtavaju linije po pjesku. Pa ako bi neko potrefio način na koji on to radio, ono što bi kazao bila bi istina, hadi izbilježi ima muslim. I ovo je jedan od hadisa koji se može pogrešno razumjeti. Pazite, više puta smo govorili da insan koji bi sam čitao knjige bez da se vrati na komentare učenjaka, bez da te hadise pokuša e, pomiriti sa ostalim hadisima koji izrekao Allah poslanik alaih salatu wasalam, mogao bi mnogo stvari pogrešno razumjeti. Znači, generalno je pravilo, Muhammed alaihi salatu wasalam, sve što je rekao, to je objava. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَ Sve što on govori, to je objava koja mu se objavljuje. Allah Đelšanu kada govori o Kur'anu kaže Efelajete debarune il Kur'an. Zašto ne razmisle o Kur'anu? Da u njemu ima kakve kolizije. Vidjeli bi da, znači kada bi oni razmisli o Kur'anu, da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, u njemu bi našli mnogo kolizije. U Kur'anu nema kolizije. I u sunnetu, vjerodostojnim hadisima Božijeg poslanika, nemoguće je da bude kolizija. Zato su neki učenjaci govorili, donesite mi bilo koja dva vjerodostojna hadisa, nemoguće da između dva vjerodostojna hadisa ima oprečnost. Mora postojati način kako su ta dva hadisa se pomiruju. Zašto? Zato što je to objava od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Po ovom hadisu Muavije ibn Habken kaže Allah posljednji ja sam tek primio islam, pa ima ljudi, pitam, koji odlazi kod vraćara, kaže ti nemoj ići, zabravim da se ide kod vraćara. Pa kaže Allah poslaniće, Ima ljudi koji su sujevjerni, kao što danas imate velik broj e, ljudi na planeti, sujevjerje. Ako je prešla mačka ili šta ja znam, nemoj ušivati petkom, nemoj prati nedjeljom, nemoj sijati tim danima i tako dalje. Sve su to razno razne vrste sujevjerja. A u to vrijeme kad se Allah poslanik ali se letu selam e, pojavio, ljudi su imali razno razne načine sujevjerja. Sujevjerja. Pa čak kada krenu na putovanje, poplaše pticu. Ako krene desno i oni idu na put. Ako krene ptica lijevo, vraćaju se kući kao Mislili su da će ih zadesiti neka nesreća i musibet što je daleko od bilo kakvog razuma, ali kada šeitan zavlada ljudima, kao što je danas daleko od bilo kakvog razuma da ako mačka priđe preko puta, da ćeš imati nepogodnost, ako obisiš oko sebe tisovinu da će te spasiti, ako nosiš crveni končić da će te spasiti. To su stvari koji su daleko od razuma. Pa kaže Allah poslaniče, ima ljudi među nama koji su sujevjerni. Pa kaže Allah poslanik, to je osjećaj koji ovlada njim prsima, ali neka ih on nikako ne odvrati od onoga što su namiralavali učiniti. Može se čovjeku desiti da jednostavno, da ga malo neke stvari zastraši, ali vjerujem u Allaha, ne može se ništa desiti osim njegovom odredbom, idem dalje. To što je mačka prešla preko puta, ne znači mi ništa, idem dalje. Pa kaže nakon toga ovaj ashab, međutim, Među nama ima i oni koji u pijesku iscrtavaju linije i tako nastoje proniknuti u sudbinu. Allah poslanik kreće. Jedan od vjerovjesnika iscrtavaju linije po pijesku. Pa ako bi neko potrefio način na koji on to radio, ono što bi kazao bila bi istina. U to vrijeme jedan od načina gatanja je bilo da su ljudi crtali linije po putu i na taj način kao pro pronicali u sudbinu. Pa kaže Allah poslanik, hipotetički, Iako je to tačno, kaže, bio je jedan poslanik koji je Allah obdario, jer svaki poslanik je imao svoju muđizu. Muđiza tog poslanika je bila da je on na osnovu linija mogao proniknuti šta će se desiti, ali to je muđiza tom poslaniku. Pa hipotetički kaže Boži poslanik, ako neko od vas to može urati kao poslanik, njegovo ćemo prihvatiti, ali odgovor nemoguće zato što je Allahu poslanik taj bio potpomognut od Allaha mu'đizum. Mi crtamo bez veze nako linije i na osnovu čega ćemo mi proniknuti, proniknuti u nečiju budućnost i sudbinu. Pa ovaj hadis, ko nije vješt, ko nije znači pročitao govor učenjaka, mogao bi ga protumačiti, crtanje linija po putu je dozvoljeno. Ne, ovaj hadis se razumijeva na način da Allahu poslanik kaže, bio je jedan poslanik prije mene, kojim je Allah dao da je mogao crtajući linije proniknuti u određene stvari iz budućnosti, ali je to muđiza. Kao što je Muhammed Ali Selam imao muđizu da mu je popolovljen mjesec, njegova muđiza je Kur'an, kao što je Isa Ali Selatu Selam oživljavao mrtve i bolesni, to su muđize koje Allah daje svojim poslanicima da bi dokazali istinu to svoje poslanici. Pa kaže Allah poslanik, hipotetički, To što vi radite, ba neispravno. Bio je jedan poslanik koji je Allah pomogao time, ako neko može urati kao on, da ga Allah pomogne, neka i radi, mi ćemo prihvati njegov, njegov govor, ali je to apsolutno nemoguće, pa je zabranjen bilo kakav način proricanja, proricanja, proricanja sudbini. E, nakon toga, nakon toga, Nakon toga e, imame Nevi Rahmetullahi Alihi e, u 1673. hadisu e, bilježi nam hadis od Ebu, Mu, e, e od Ebu Mes'uda el-Bedrija radijallahu ta'ala da je Allah poslanik alihi salatu wasalam zabranio naknadu od prodaje psa prostitutkinu zaradu i bakšiš vraćara. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Tri stvari e, vidjet ćemo koliko ćemo ako Bog da stići. Nadam se, inšala, da možemo još jedno poglavlje završiti e, do 305. poglavlja. Kaže Allah poslanik ali se letu se nam zabranju nam je naknadu od prodaje psa, prostitutkinu zaradu i bakšiš vraćara. Znači tri načina zarade u islamu su zabranjena. Jedan od načina jeste zabrana prodaja pasa. Vidjet ćemo poslije doći nam uskoro u sljedećem, ako Bog da dersu, da Allah poslanik ali se letu se nam u vjerodostojnim hadisima zabranju Zabranio da čovjek drži psa, osim u tri situacije kada čovjek ima potrebu za znači e, usjevima da mu čuva pas usjeve ili da mu čuva stado, ovce, stoku ili znači Allah poslanik je dozvolio psa, e, e, lovačkog psa. Ovo su tri kategorije koje Allah poslanik ali se letu selam dozvolio. Mimo toga došli su vjerodostojni hadisi da Allah poslanik ali se letu selam kaže ko ima dne psa mimo ove tri kategorije, svaki dan taj pas uništi od njegovih dobrih dijela kao jedno veliko brdo, kao brdo uhud, jedan veliki kirat. Pogledajte, braću moja draga, neko će e, kazati bezazlena stvar. Bezazlena stvar, ali veoma bitna stvar. Zato isna, i Islam insana podstiči da nauči propise, bez obzira znači bili neki sporedni ili krupni propisi. Koliko je danas bošnjaka, koji imaju pse u kući, pudlice, nemaju za njima nikakve potrebe. Da ne govorimo o problemima sa psima, o higijeni, o zaraznim bolestima, to što nama konkretno u Sarajevu zagađuju okolinu i parkove, o tome nećemo govoriti. Ali islam jasno zabranjuje da čovjek drži psa, osim u tri kategorije, za znači poljoprivredne proizvode, da čuva, da čuva stoku i pas za lov. Mimo toga, u vjerodostojnim hadisima se kaže ko bude imao psa. Mimo ove tri kategorije, svakim danom uništava mu jedan veliki kirat dobrih dijela, a jedan kirat je pojašnjen u drugim hadisima kao jedno veliko, ogromno brdo. Pa kaže u ovom e, hadisu Allahu poslanika ali se letu tri stvari, tri načina zarade su islamu zabranjena. Zabranjeno je da čovjek zarađuje prodajom pasa, zabranjeno je da čovjek, odnosno e, zarada e, prostitutke, svakako prostitucija strogo u islamu zabranjena, samim tim sve što je zabranjeno u islamu i pro, samo je zabranjeno. Pa ako je prostitucija zabranjena, i to strogi veliki haram, i zarada koja se postigne prostitucijom, apsolutno je zabranjena. Allah poslanik je za alkohol zabranio i prokleo deset osoba. Takav je islam. Reže probleme iz korijena za alkohol deset osoba je proklito. Ne samo onaj koji ga pije, i onaj koji ga toči, i onaj koji ga cijedi, i onaj koji ga prodaje, i onaj koji ga donosi, i onaj koji ga pije i tako dalje. Sav lanac koji učestvuju u proizvodnji alkohola, svi su prokliti. Isto je i sa kamatom. Pa i u ovom slučaju Allah poslani kaže zarada prostitutke je zabranjena zabranjena prostitucija, pa je zabranjena zarada i na kraju kaže bakšiš vračara. Odnosno, ono što vraćari uzmu kada naplate ljudima to što su im vraćali. Smatra se bakšiš jer su jeftino to dobili, nisu ništa radili. Čovjek dođe, malo ti gata, pet minuta, nije se uznojio, naplatiti 10, 20, 150 maraka i tako dalje. Pa je znači vraćanje, gatanje u islamu zabranjeno, a zabranjeno je i naplaćivati takvu stvar. Pa znači u ovom hadisu Allah poslanik alaih salatu wasalam je tri stvari. Zabranio Zabranjuje Allah poslanik alaih salatu wasalam naknadu od prodaje pasa, prostitutkinu zaradu i bakšiš vraćara, odnosno to što oni naplati kada ljudima gataju i kada ljudima vraćaju, kada pokušavaju da im proreknu sudbinu. 304. pod poglavlje e, kaže imam nevevi zabrana zloslutnji. Zabrana zloslutnji. Rekli smo e, da u vremenu kad se Allah poslanik alaihi salatu wasalam pojavio, Arapi su znači e, e, imali pri sebi i te kako rasprostranjenu ovu zloslutnju, imali su sujevjerja na razno razne načine. A tako to biva kada se ljudi odalje od vjeri, kada nemaju znanje. U današnje vrijeme, zašto danas cvate posao e, sihra, zašto e, cvate posao hamailija, e, proricanja sudbine, zašto e, cvate posao horoskopa, ljudi u džehlu, ljudi u neznanju, insan koji ima znanje, insan koji vjeruje u Allah, Allaha, islam, insan koji slijedi Muhammed alaihi salatu wasalam, nemoguće da padne u takvu stvar. Pa u vremenu kada se Allah poslanik pojavio, a prije toga, znači, dugo, dugo, dug period, nije bilo nikakvih poslanika, ljudi su bili u velikom džehlu, ljudi su bili u velikom neznanju, a svakako šeitan, znači njegovo jedno od najjećih oružja u borbi protiv čovečanstva jeste neznanje. Pa i u današnje vrijeme vidjet ćete kakve znači ljudi sve budaleštine izvode kada je u pitanju ovaj moment zloslutnja, eh, kada je u pitanju eh, vraćanje, gatanje i mnoge druge, mnoge druge stvari. Pa kaže eh, imam en nevi rahmetullahi alihi na zloslutnje. Kaže se onom hadisu koji smo mi nedavno kad smo govorili o najters o koronavirusu, virusu, pa smo ga e, pojasnili kako je njegovo ispravno vjerovanje i svatanje. Kaže se od Enesa radijallahu ta'ala da je Allah poslanik rekao nema zarazi, niti ima mjesta zloslutnji, a volim optimizam. Šta je optimizam, Allah će lijepa riječ. Hadis bilježi imam Buhari i Muslim u ovoj verziji, a postoji u drugoj verziji, znači dodatak da je Allah poslanik rekao bježi od gubave osobe kao što bježiš od lava. Pa smo rekli da ovaj hadis može se shvatiti neispravno od strane insana koji bi samo čitao ne razmišljajući i ne uklapajući taj hadis u druge hadise koje je Allah poslanik rekao pa kaže se u ovom hadisu nema zaraze. Ne misli se nema zaraze, Islam ne priznaje zarazu. Islam priznaje zarazu i tekako, Allah poslanik je u radosvenim hadisima i u ovom hadisu je rekao bježi od zaraženog insana ko što bježiš od lava. Rekao je Allah poslanik kada čujete u nekom mjestu da ima kuga, nemojte ulaziti u to mjesto, ako ste vi već u tom mjestu, nemojte, nemojte izlaziti iz tog mjesta. Pa je Islam u mnogim drugim argumentima potvrdio postojanje zarazi. Ali ovaj hadis, rekli smo da ispravno razumijevanje nema zarazi, ne može sa, se sama zaraza desiti. I mi smo najveći svjedoci istinitosti ovog hadisa u današnje vrijeme imate zaraženi osoba, bio je u kontaktu sa pet osoba, jedna se osoba zarazila, četiri nisu. Ili obrnuto. Pa je se zarazio onaj koga je dopustio uzvišeni Allah da se zarazi i da na njega prijeđe zaraza i virus, a nije se zarazio onaj koga nije dopustio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, pa zaraza ne može se prenijeti sa osobe na osobu sama po sebi već sve što se dešava, dešava se odredbom, kaderom, dozvolom uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allahu poslanik, nema zarazi, niti ima mjesta za soslutnju. Nema u islamu mjesta za sujevjirje, zloslutnju. Insan zna kuranski ajet kul len yusibena illa ma katabe Allahu lana. Ne može nas zadesiti pogoditi ništa osim što nam je Allah odredio. Čovjek vjeruje u kader, čovjek vjeruje u sudbinu, čovjek vjeruje u riječi Božijeg poslanika gdje kaže ono što te je zadesilo nije te moglo mimoići, ono što te je mimoišlo nije te moglo zadesiti. Tako da čovjek nema mjesta za zloslutnju u vjerničkim prsima i u čovjekovom e, vjerničkom imanu. A kaže Allah poslanik, znači nema zaraze koja može sama po sebi da se prenosi, niti ima mjesta za zloslutnju, a volim optimizam. Optimizam je suprotno od sujevjerja. Sujevjerje, insan je napet, insan e, vjeruje da će se nešto desiti, a nema zato nikakav dokaz. A optimizam je da čovjek bude optimističan. Uspjećemo u ovom vremenu u kojem se evo mi trenutno nalazimo kada je u pitanju e, bolest korona, treba ljudima izići i optimistično govoriti. Treba ljudima kazati istinu u oči. Da, imamo problem sa koronom, ali imamo stotine drugih problema s kojima živimo već 10-20 godina i živimo sa njima normalno. Zašto toliko da se napuhuje problem korone u redu? Problem korone da i trebamo poduzeti preventivu i slušati instrukcije nadležnih institucija. Sve u redu. Ali zašto tolika panika? Zašto se ljudi tuku danas u Zenici da bi kupili vreću brašna? Znači, nema mjesta za paniku. Vjerujemo u Allaha. Vjerujemo da nas ne može zadesiti ništa osim ono što je On odredio. Ako nam bude suđeno da umremo od korone, kada bi se svi doktori planete okupili da nas spase, ne mogu nas spasiti. Ako nam bude suđeno da preživimo ovu e, musibet, i ovu e, epidemiju, kada bi se svi zaraženi ljudi oko nas okupili, ne mogu nas zaraziti. Znači čovjek treba da vjeruje u te stvari, treba ljudima unijeti optimizam, treba da osobe koje su e, stručne, školovane, kada je u pitanju medicina i struka, da iziđu javno i da ljudima kažu nema potrebe za panikom, pridržajte se preventive, pogotovo osobe koje su došle, Desio nam se juče i prekućer slučaj taj dole u Mostaru, famozni slučaj, ljudi koji se ne predržavaju smjernica koje su kazale stručne osobe. Insana koji je negdje putovao, vratio se, treba da se pridržava smjernica, apsolutno, ali ne treba od toga praviti paniku. Mi smo proživjeli u Bosni i Hercegovini stotine drugih virusa, hvala Bogu, proživjeli smo rat i mnoge druge stvari. Pa znači treba ljudima unijeti optimizam. Kaže Allah poslanik, ja volim optimizam. Optimističan pristup situacijama. Biće hajr, ne sikirajte se, ima hajra, dobro je, prolazi i tako dalje. Pa kažu Allah poslaniće, a šta je to optimizam? Kaže lijepa riječ. Navodi islamsko činjaci primjere, kao što se navodi ovdje u fusnoti, da čovjek kad ode kod nekog bolesnika pa mu kaže lijepo izgledaš, nahajr maš, jer se popravla situacija, ideš nabolje i tako dalje. Znači da čovjek, iako je teška situacija, da pogleda optimistično na situaciju vremena i prostora u kojem živi. Pa Allah poslanik alaihi salatu wasalam bio veliki optimista, volio je optimizam u najtežijim momentima, znači kada, kada je bila bitka na Hendeku, to je e, moment kojeg Allah Đelešanu opisuje u, u Kur'anu وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاđir Srca su došla do grkljana. S jedne strane Kurešije sa svojim saveznicima Iza leđa muslimana su bili e, e, židovi koji su izdali Božijeg poslanika i ugovor sa njim prekinuli Allahov poslanik sa sahabima u sendviću. Allahov ko poslanik kopa hendek i kaže Allahu ekber, osvojit ćemo Jemen, Allahu ekber, osvojit ćemo Šam, Allahu ekber, osvojit ćemo Irak. Munafici u to vrijeme kažu mi ne možemo otići do WC-a, on nam obećava ovdje kule i obećaj nam. Allahu poslanik je volio optimizam. Čovjek treba da bude optimističan, poduzeti sve što možemo poduzeti, ali oslonuti se na Allaha, vjerovati da nam se ne može desiti ništa osim što nam je propisao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. I, I predposljednji hadis odnosno posljednji hadis u ovom poglavlju iako je hadis e, daif, Allah najbolje zna, ali inšala njegovo značenje je ispravno, znači vezano za zloslutnju i sujevjerje. Od Urve ibn Amira, radi Allah, to prenosi da je neko pred Allahom poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem, spomenuo sujevjerje i loše predznake. Na što je poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, rekao, <clears throat> od svega toga bolji je optimizam, a muslimana od njegove namjere neće odgledati loši preznaci. Pa kada neko od vas vidi nešto što prezire, neka kaže, Allahu moj, niko osim tebe ne daje svakodnevno dobro i niko osim tebe ne štiti od zla. Znači, Allah poslanik alaihi salatu wasalam daje, e, daje smjernice kako i na koji način da čovjek dovi kako bi se u podnavnim znacima suprostavio određenim stvarima. Čovjek je vidio, krenuo je naput, vidio je nešto, pa to šetan pokuša da mu poveži, moglo biti se nešto desiti loše na putovanju, pa kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, u takvom slučaju neka čovjek kaže Allahu moj, niko osim tebe ne daje sve koliko dobro i niko osim tebe ne štiti od zla. Znači, jednostavno, nema moći niti snage osim kod tebe. Da čovjek jednostavno bude svjestan, da bude uvjeren, znači ne može me zadesiti ništa osim što mi je znači propisao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ihfazillaha yahfazuk čuvaj ti Allaha čuvaj njegove granice Allah će čuvati tebe znaj za Allaha u blagostanju znaće Allah za tebe u teškim momentima osloni se na Allaha wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu onaj ko se osloni na Allaha njemu je Allah dovoljan dova oslonac na Allaha, uvjerenje i ubjeđenje da nas ne može zadesiti ništa što, znači, osim ono što nam je propisano, ono što nas je zadesilo, nije nas moglo mimojići, ono što nas je mimojišlo, nije nas moglo zadesiti. Tako čovjek treba da pristupa dešavanjima koja se dešavaju kako sada, tako i prije, tako i ako Bog da poslije, jednostavno, rekli smo, vjerovanje u kader, vjerovanje, e, vjerovanje u sudbinu i odredbu na ispravan način, jednostavno čovjeka čini sretnim, zadovoljnim, bez odredbu, E, bez velike depresije, bez velikog pritiska, jednostavno čovjek živi opuštenije uz podlačimo stotinu puta da čovjek poduzme sve što može da se zaštiti, da sluša šta kažu institucije, da se predržaje svega onoga što nalažu. U svakom slučaju e, sljedeće poglavlje, isto malo poveliko poglavlje, e, gdje je zabrana crtanja, graviranja, utiskivanje slika živih bića, jedno veliko poglavlje, pa ako Bog da, to ćemo ostaviti za sljedeću, za sljedeću srijedu. Subhaneke, Allahumma da bihamdike, ešhedu in la ilaha ilan stakfiruke, ve etubu ili week.